22 տարի առաջ ազատագրվել է Մարտակերտը։ Արցախյան բիզնես համաժողովի շրջանակներում տեղի են ունեցել մի շարք միջոցառումներ։ Երկար տարիներ համագործակցում են Արցախի Շաումյանի շրջանն ու Հայաստանի Կոտայքի մարզը։ Հաշվապահական հաշվառման ճիշտ կազմակերպումը կարևոր է։ Անցեկացվում տնջրե պատանի երաժիշտների Արցախյան փառատոնը։ Ստեփանակերտում գազམ կերպվել է սպորտային հրաձգության դաս։ Բաքվում ամենաշատ մեդալներ շահել է Ռուսաստանը։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Հայրենիքի համար նահատակվածների եւ անհայտ կորածների հիշատակի օրվա կապակցությամբ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Ստեփանակերտի հուշահամալիր եւ ցաղկեպսակ դրել անհայտ կորած ազատամարտիկների հուշարձանին։ Միջոցառմանը մասնակցում էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, ազգային ժողովի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Thank you. Մարտակերտի ազատագրման 22-րդ տարեդարձի օրը Մարտակերտի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանի գլխավորությամբ շրջանային վարչակազմի պատասխանատու աշխատողները, քաղաքի հասարակայնության ներկայացիչներն այցելել են Մարտակերտի Փարք ազատամարտիկներին հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցել զոհված քաջորդիների հիշատակին։ Ներկաները ծաղկեպսակներ եւ ծաղիկներ են խոնարել հուշահամալիրում, այնուհետև այցելել են Փարքի սրա թանգարան։ Երեկոյան Մարտակերտի Վիգեն Շիրինյանի անվան մարզադաշտում տեղի է ունեցել տոնական համերգ, Ստեփանակերտի մենք ենք մեր սարերը երկեպարի պետական համույթի եւ Մարտակերտի մշակույթի եւ երիտասարդական կենտրոնի աշխատողների կատարմամբ։ Տոնական համերգը եզրափակվել է շքեղ հրավառությամբ։ Նշենք, որ 1993 թվականի հունիսի 20 հոկտեմբերից 28-ը փայլուն ռազմագործողության շնորհիվ ազատագրվեց Մարտակերտ քաղաքը, որը շուրջ 1 տարի գտնվում էր հակարակորթի ձեռքում։ Երկար տարիներ է համագործակցում են Արցախի Շահումյանի շրջանն ու Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզը։ Պատմում է Շահումյանի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Հունիսի 26-ից 27-ը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Խարվաճար շրջենտրոնում էր գտնվում Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի ներկայացուցչական պատվիրակությունը։ Կոտայքի մարզի եւ Շահումյանի շրջանի միջև համագործակցությունը բազմամյա փորձ ունի։ Այս համագործակցության շրջանակներում Շամյանի շրջանի բնակիչները pարբերաբար հնարավորություն են ունենում հանդիպել Կոտայքի մարզից ժամանած տարբեր մասնագիտացումներ ունեցող բժիշկների հետ եւ ստանալ խորհրդատվություն։ Այս տարի եւս Կոտայքի մարզից ժամանած պատվիրակության կազմում էին տարբեր մասնագիտացումներ ունեցող բժիշկներ, ովքեր երկու օր ընդունեցին շրջանի բնակիչներին հետազոտեցին ու ախտորոշեցին նրանց։ Այնուհետ հունիսի 27-ին տեղի ունեցավ Կոտայքի մարզի եւ Շահումյանի շրջանի պատվիրակությունների ընդլայնված կազմոփ հանդիպում։ Նույն օրը տեղի ունեցավ նաև համեր Խարվաճարի մշակույթի տան դահլիճում համերգային ծրագրով հանդես եկան Կոտայքի մարզի ժամանաձերքի ջերկչուհիներ եւ Նինահար Պարային համույթը։ Միջոցառմանը ներկային Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, հյուրեր Կոտայքի մարզից, տեղական ղեկավարության ներկայացուցիչներ, Շահումյանի շրջանի համայնքների ղեկավարներ, զինվորականներ, բնակիչներ։ Միջոցառման հաղորդավարը ողջունեց բոլոր ներկաներին եւ բարձր գնահատեց Կոտայքի մարզի ու Շահումյանի շրջանի երկարամյա համագործակցությունը։ Մեր փոխադարձ այցելությունները հայրենաճանաչության լավագույն քայլ են։ Մենք մեծ սիրով ենք սպասում հերթական այցելությանը։ Այս այցելությունների արդյունքում էլ ամրապնդվում են համագործակցային կապեր տարբեր ոլորտներում եւ Կոտայքի մարզպետ Կարապետ Գուլոյանի հանձնարարությամբ մեր համագործակցությունը նոր լիցքեր կստանա, ընդգծեց հաղորդավարն իր խոսքում։ Ապրելով այստեղ ազատագրված հայրենիքում դուք մեկ անգամ եւս ապացուցում եք, որ ձեր մեջ հերոս հայ արյուն է հոսում եւ մենք համոզվում ենք, որ մի օր ազատագրելու ենք մեր ամբողջական հայրենիքը նշեց նա դիմելով Շահումյանի շրջանի բնակիչներին։ Միջոցառման ընթացքում Նինա հաշպարային համույթը կատարեց ազգային պարեր, երիտասարդ երկի ջերջուհիները կատարեցին հայրենասիրական երգեր։ Կոտայքի մարզի պատվիրակությունը հունիսի 27-ին ավարտելով աշխատանքային այցելությունը մեկնեց Շահումյանի շրջանից։ Հաշվապահական հաշվառման ճիշտ կազմակերպումը կարևոր խնդիր է։ Հերրախոսակապով հաղորդում է հադրութի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարության ֆինանսական վերահսկողության վարչության նախաձեռնությամբ Հադրութի վարչակազմանի սերի դալիճում կայացավ երկօրյա սեմինար խորհրդակցություն, որի մասնակցում էին շրջանի համայնքների ղեկավարների, աշխատակազմերի հաշվապահներ, դպրոցների, պետական վարչարարական կազմակերպությունների տնօրիններ եւ հաշվապահներ։ Հիմնախորհրդակցությունը բացեց ֆինանսական վերահսկողության վարչության պետ Արթուր Ամիրյանը։ Նա կարևորեց նման աշխատանքային խորհրդակցության անցկացման անհրաժեշտությունը համայնքներում, դպրոցներում, պետական գործարարական կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման հստակ եւ ճիշտ վարելու նպատակով։ 2015 թվականի հունվարի 1-ից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հանրապետության հանրակրթական դպրոցները վերակազմավորվեց հանրակրթական դպրոցներ պետական ոչ այլտրային կազմակերպությունների։ Վերակազմավորումը որոշակի ստրուկտուրային փոփոխություններ կատարվել։ Միաժամանակ ստեղծվել է անհակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինների պահակներ, որը դարձյալ նոր կառուցվածք է եւ նոր խնդիրներ առաջ բերեց, նշեց Արթուր Ամիրյանը։ Ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման եւ աուդիտի մեթոդաբանական բաժնի պետ Սիլվա Միքելյանը մանրամասը կանգ առավ հանրային հատվածի կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման մասին օրենքի նախագծի դրույթներին։ Նա ներկայացրեց օրենքի նախագծով նախատեսված հաշվապահական հաշվառման մի շարք փոփոխությունների մասին առաջարկություններ եւ լրացումներ։ Սեմինար խորհրդակցությանը մասնակցեց հադրութի վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը։ Սեմինարի մասնակից դպրոցների տնօրենների ուշադրությունը հրավիրեց դպրոցներում իրականացրելի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների վրա։ Արթուր Ամիրջանյանը եւ Սիլվա Միքայելյանը միաժամանակ պատասխանեցին սեմինարի մասնակիցների նոզող հարցերին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախյան բիզնես համաժողովի շրջանակներում Արցախի հետ համագործակցության հիմնական գերակայությունները խորագրով տեղի ունեցան բազմաթիվ միջոցառումներ, որոնց թվում էր նաև Արցախի դեղագործական ոլորտի պահանջարկը թեմայով խորհրդակցությունը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ֆարմակեր դեղագործական ընկերությունը Արցախում երկրորդ անգամ է։ Արդեն 1 տարի է ընկերությունը փորձնական քայլեր է կատարում իր արտադրանքը նաև այստեղ ներմուծելու ուղղությամբ։ Ֆարմակեր ընկերության վաճառքի մենեջեր Անահիտ Պետրոսյանի խոսքով արդեն մեծ հաջողություններ են գրանցվել շատ գոհ ենք արդյունքներից, այդ իսկ պատճառով կրկնությունը անպայման ցանկացանք որ լինի, գնավետ այցեր են, որովհետև մեզ համար կարևոր է դեղամիջոցների ներկայացումն է, սպառումն է եւ մենք մեր ցանկալի նպատակին հասանք առաջին իսկ այցի։ Այս անգամ ընկերությունը Արցախ է բերել բոլորովին նոր դեղամիջոց, որը կրում է Նարփի անվանումը։ Գերմանական այս դեղամիջոցը, որը նախատեսված է այրոցների համար, նորություն է դեղագործության բնակավարում։ Իդեպ այն կարող են օգտագործել 0 տարեկանից սկսած։ Այս անգամ մեր գալու նպատակը հենց նա էր, որ ունենք նոր պրեպարատներ, անցած անգամ մի քիչ ավելի նեղ մասնագիտական էր եւ փորձեցինք մաշկային դիսպանսերի միջոցով կամ դեղատնային ցանցերի միջոցով ապահովել մեր դեղերի արկայությունը, սակայն այս պայն դեղի ցանկը բավականին շատացել է, եթե հնարավոր է պետք գնումների ճանապարհներում եկարողանանք մեր դեղամիջոցները ապահովել շատ ավելի ցանկալի կլիներ։ Անահիտ Պետրոսյանի խոսքով նոր դեղամիջոցը պարտադիր պետք է կիրառել վերակենդանացման բաժանմունքներում, անգամ 3-րդ եւ 4-րդ աստիճանի այրվածքների դեպքում նարփին իր արդյունքը տալիս է։ Ա ոչ մաշկը առողջ հյուսվածքները չվնասելով, նեկրոզված հյուսվածքները մաքրում է եւ վերականգնում մաշկը։ Շատ-շատ լավ պրեպարատ է, ես ուղղակի շատ ուզենայի, որ ռեանիմացիաները անպայման ունենային այս պրեպարատը ձեռքի տակ։ Սակայն սեմփլների հնարավորություն էլ ունենք, որ կարող եք թեկուս ունենալ ձեռքի տակ իրարել, հետո եթե պետք գնումների մասին խոսքը գնա, կարող եք ավելի հանգիստ, ավելի վստահ ձեռք բերել։ Իդեպ նոր դեղամիջոցի ձերբերման ուղղությամբ հանրապետական հիվանդանոցում տարվում են աշխատանքներ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Անցեկացվում պատանի երաժիշտների տնջրե Արցախյան փառատոնը, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Տնջրե պատանի երաժիշտների ամենամյա միջազգային փառատոնի մասնակիցները Արցախ են ժամանել հունիսի 25-ին եւ 26-ին։ Փառատոնի բացման համերգը տեղի է ունեցել 3 հունիսի 28-ին, իսկ դրան նախորդող երկու օրերին փորձառու մասնագետները վարպետաց դասեր են կազմակերպել Ստեփանակերտի Սայաթնովայի անվան երաժշտական քոլեջում։ Փառատոնը անցկացվում է 2010 թվականից նրա խորհրդանիշը Սխտորաշեն գյուղի մոտ գտնվող ավելի քան 2000 տարեկան տնջրի ծառն է։ Մասնակիցների աշխարհագրությունը տարեստարի ընդլայնվում է։ Այս տարի փառատոնին մասնակցում են 9-ից 18 տարեկան երաժիշտներ 11 երկրից՝ Իտալիայից, Լեհաստանից, Սլովենիայից, Ֆինլանդիայից, Շվեդիայից, Սինգապուրից եւ այլ։ Բացման հանդիսավոր համերգին ողջունի խոսքի ասել Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Նա նշել է, որ փառատոնի հիմնական նպատակը լավագույն մասնագետներին Արցախ հրավիրելն է, որով նոր հնարավորություններ են ստեղծվում Արցախի շնորհաշատ պատանի երաժիշտների ունակությունները զարգացնելու համար, ինչպես նաև Իհարկե հանդիսատեսին նաև հնարավորություն տան հաղորդակցվելու, վայելելու լավագույն երաժշտություն, լավագույն կատարումներով։ Հարատոնի շրջանակներում համերգներ կանցկացվեն Արցախի տարբեր քաղաքներում՝ Շուշիում, Մարտակերտում, Բերձորում, Ճարտարում, իհարկե նաև մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Բնականաբար փառատոնի խորհրդանիշ տնջրեց առը դուրս չի մնացել այցելությունների ծրագրից այսօր առավոտյան պատանի երաժիշտները այցելել եւ փոքրիկ համերգ ներկայացրել տնջրեց առի տակ։ Փառատոնը անցկացվում է Արցախի կառավարության աջակցությամբ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության հովանուն ներքո։ Փառատոնի մասնակիցների համար կկազմակերպվեն նաեւ էքսկուրսիաներ դեպի Արցախի տեսարժան վայրեր։ Նրանք հնարավորություն կունենան նաեւ այցելել եկեղեցիներ, թանգարաններ։ Համերգներն ու վարպետաց դասերն Արցախի երաժշտական տարբեր կրթարաններում կընթանան մինչև հուլիսի 5-ը։ Իդեպ գալահամերգը տեղի կունենա Ստեփանակերտում հուլիսի 4-ին։ Հուլիսի 5-ին փառատոնի վերջին համերգը կկայանա Բերձորի արվեստի դպրոցում, որից հետո տնջրի ամենամյա միջազգային 4-րդ փառատոնի մասնակիցները կմեկնեն Արցախից։ Բելլալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Ստեփանակերտում անցկացվել սպորտային հրաձգության բաց դաս, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սպորտային հրաձգության ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի Հայդուկ հրաձգային ակումբում կայացավ սպորտային հրաձգության բաց դաս, որն անցկացրեցին Հայաստանի սպորտային հրաձգության ֆեդերացիայի հմուտ մասնագետները։ Պարապմունքներին մասնակցեցին 14 տարեկանից բարձր պատանիներ եւ աղջիկներ։ Մասնակիցներից Տաթևիկ Ալեքսանյանը կարևորում է երիտասարդների զենքից օգտվելու կանոններին տիրապետելն ու այն գործածելու վարպետությունը։ Բարբերաբար լինում եմ Արցախում եւ ուրախ եմ, որ այս անգամ մի հետաքրքիր միջոցառման մասնակից դարձա։ Սոցցանցերից տեղեկացա, որ Հայդուկ հրաձգարանում բաց դասեր են լինելու։ Մասնակցեցի, բավականին հետաքրքիր էր ու ահագին բան սովորեցի եւ նաեւ ինձ համար բացահայտեցի, որ Արցախում կա այսպիսի հետաքրքիր հրաձգարան, որը հագեցած է նման զենքի տեսակներով, անգամ այնպիսիներով, որ ես չեմ հանդիպել Երևանում, լինելով մի քանի Երևանի հրաձգարաններում։ Շատ հետաքրքիր էր զբոսաշրջիկներին, Արցախին լիարժեք ծանոթանալ ցանկացողներին, սիրով կհրավիրեմ իրենք էլ մասնակցեն, լինեն, տեսնեն, որովհետև նման բան տեսնել Արցախում իրոք հպարտանալու բան է գտնվելով մի այնպիսի տարածաշրջանում, որտեղ խաղաղ չեն, սահմանում մշտապես հնչում են կրակոցներ, բնականաբար դա ոչ միայն ցանկալի է, այլ նաև պարտադիր, որpիսի հենց հատկապես Արցախում լինեն նմանատիպ հրաձգարաններ, որpիսի երիտասարդ սերունդը ինչու ոչ նաև մեծահասակները կարողանան տիրապետել զենքին, կարողանան լավ կրակել, քանի որ մեր ուժը մեր զինվորների եւ պատրաստված մարդկանց մեջ է։ Հրաձգային ակումբում բաց դասի հետ մեկտեղ հայտարարված էր նաև բաց դռների օր։ Ոչ մարտական փամփուշտները տրամադրվեցին անվճար։ Ակտիվ ժամանցի սիրահարները հնարավորություն ունեցան կրակելու տարբեր դրամաչափի բարձրակարգ զենքերից։ Աննա Ղուկասյան այսօր Բաքվում ավարտված Եվրոպական առաջին խաղերի մեդալային հաշվարկի առաջատարը Ռուսաստանն է, որը ստուգատեսում գրանցել է 79 ոսկե, 40 արծաթե եւ 45 բրոնզե մեդալ։ Ամբիշ Միհրան Հարությունյանի արծաթե մեդալի շնորհիվ Հայաստանը մեդալային հաշվարկի վերջնարդյունքում Կիպրոսի հետ կիսեց 36-37-րդ տեղերը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարեմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 30-ից 35 աստիճան տաքություն։